Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hüvallahüllezî la ilahe illahu alimul gaybi ve şehade huverrahmanurrahim. Hüvallahüllezî la ilahe illahu el melikül kuddüsüs selamul Müminul müheyminül Azizul cebbarul mütekebbir. Subhanallahi amma yüşrikûn. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يشبه له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم